umetujia kwa kheri mwezi mwema. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ndugu zangu, wanadamu sote ni watu wenye madhambi, lakini twatakiwa tuwe ni wenye kufanya mazuri na twatakiwa tufanye mazuri mengi, kwa kuwa hatuwezi kuepuka mabaya. Mazuri yetu yale mengi yafute mabaya au tukenda mbele ya Mwenyezi Mungu mazuri yetu yawe ni yenye kufinika yale mabaya. Ukweli wa mambo ni kuwa binadamu namna atakavyojitahidi atajipata ana mapungufu. Basi pamoja na mapungufu yako usivundikwe moyo, mabaya yako yakakufanya usifanye mazuri. Binadamu inawezekana mkono huu akawa ana sigara na mkono huu akawa ameshika kisa cha anbiya, asoma kitabu cha manabii. Binadamu inawezekana ikawa anasikiliza nyimbo taban, udhaifu wa kibinadamu, lakini pia binadamu huyu akawa anasoma Qur'ani kwa wingi. Mwanadamu anaweza kuwa anafanya madhambi mengi, lakini pia ni mtu ameshikana na arkanul Islam, khamsa salawat, afunga mwezi wake wa Ramadhani, atoa zaka na kwenda haji, na baada ya muda yale mazuri yake ndiyo yatakaopunguza yale mabaya, kwa sababu kile wakifanya uzuri linafuta lile baya, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, tamhuha wa atbi'i sayyi'ata alhasana tamhuha, unapofanya jambo baya fanya zuri, lile zuri litafuta. Na Mwenyezi Mungu asema innal hasanat yudhhibna sayyi'at, hakika yale mambo mazuri hufuta yale mabaya. Sasa ndugu yangu Muislamu, kinachotakiwa ni kwamba kila unapofanya jambo baya fanya mazuri, yani jaribu kufanya yale mazuri yako yawe mengi mpaka ufinike yale mabaya ulionayo. Kuzungumza kwetu haya si kuwa twajaribu kuhalalisha yaliyokuwa haramu, la. Tunachokihimiza hapa, pamoja mwanadamu anapokuwa na upungufu, kuasi na madhambi, lakini rabita, mafungamano baina yake na Mungu yasikatike. Anafanya mabaya na anafanya mazuri, wala hii si tanakudh, kugongana, lakini ni kuonyesha kwamba sisi ni wanadamu na mwanadamu bora ni yule anapoona ame, amepinda amekosea, anarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kesho kuna mizani, ikipimwa yawe mazuri ndiyo yatakaokuwa mengi, basi mashukio yetu ni janna. sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.